նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկում ավտովթարի հետևանքով մահացել է պաշտպանության բանակի զինծառայող։ Շարունակվում է նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Արցախում քննարկվել են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման խնդիրները։ Գիտաժողով Արցախի մայր բուհում նվիրված Արցախյան շարժման 30-ամյակին քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մարտի 15-ին ժամը 17:30-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում Պարապմունքների ժամանակ տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով մահացել է Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1999 թվականին ծնված Էդգար Գևորգի Երեմյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Հարուցվել է քրեական գործ։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած ինձարայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին ու ծառայակիցներին։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է Պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Եթերում այսօր լրատվականի թողարկումն է։ Շարունակվում է Նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորած պատվիրակության աշխատանքային այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Ինչպես հայտնում են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, պատվիրակությունը մարտի 15-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատանը հանդիպում է ունեցել Ամերիկայի հայկական համայնքային կառույցների ղեկավարների հետ։ Հանդիպմանը քննարկվել են Արցախի պետական աշինությանը, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, հայրենիք սփյուռք կապերին, մեր հանրապետությունում տարբեր ծրագրերի իրականացմանն առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը երախտագիտություն է հայտնել ներկաներին, ընդգծելով, որ Արցախում մշտապես զգում են Ամերիկայի հայկական համայնքի ներգրավվածությունը մեր երկրի կյանքում, որի անմիջական մասնակցությամբ հանրապետությունում իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Բակո Սահակյանը նաև արժևորել է ԱՄՆ-հայկական կազմակերպությունների դերակատարությունն Արցախի միջազգային ճանաչման եւ մեր երկիրն աշխարհում ճանաչելի դարձնելու գործում։ Երկրի ղեկավարը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության նախագահ Պերճ Սեդրակյանին ապարգևատրել է Մեսրոպ Մաշտոցշկա նշանով Արցախի հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների համար։ Նույն օրը նախագահ Բակո Սահակյանը Վաշինգտոնում այցելել է ազգային շահերի կենտրոն հանդիպում ունեցել ամերիկացի մի խումբ գիտնականների ու փորձագետների հետ եւ հանդես եկել ելույթով։ Նախագահ Սահակյանն անդրադարձել է Արցախում պետականաշինության գործընթացի ներքին եւ արտաքին քաղաքականությանը, Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը վերաբերող հարցերին։ Նախագահը կարևոր եւ օգտակար է համարել նման հանդիպումներն ու քննարկումները, նշելով, որ դրանք հնարավորություն են տալիս անմիջականորեն ցանոթանալու իրավիճակին եւ չեզոքացնելու դրան խոչընդոտող կարծրատիպերը։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մենք շահագրգռված ենք կայուն կապ հաստատելու առաջատար գիտահետազոտական կենտրոնների հետ, մշտապես խորացնելու եւ ընդլայնելու այն, ինչը դիտարկում ենք որպես միջազգային միտումներ ավելի լավ ըմբռնելու եւ հասկանալու, ինչպես նաեւ մեր երկրում գիտավերլոզական միտքը զարգացնելու կարևոր ուղղություններից։ Իր ելույթում ընդգծել է նախագահ Սահակյանը։ Հանդիպման վերջում Բակո Սահակյանը պատասխանել է ներկաների կողմից բարձրացված հարցերին։ Ինչ հիմնական շեշտադրումներ են եղել մարտի 14-ին ԱՄՆ կոնգրեսում Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի ելույթում։ Արցախ պրեսի խնդրանքով մեկնաբանել է Լիբանանի ազդակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը։ Նախագահ Սահակյանի ելույթը Վաշինգտոնում Արցախյան հակամարտության էությունը բարձելու եւ ուղերձներ փոխանցելու առումներով համապատասխան քաղաքական բառապաշարով, թեմաների եւ շեշտադրումների ճիշտ ընտրությամբ եւ անգամ քաղաքագիտական ժամանակակից եզրաբանության օգտագործմամբ միջավայրային ընկալելիություն ապահովեց։ Նախագահի ելույթում նկատելու է Բաքվի հակարժեքային հանգամանքը ԱՄՆ-ի բարձրացրած կարգախոսների, մարդու իրավունքների, հակամարտության խաղաղ կարգավորման եւ ուժի բացառումով լուծելու սկզբունքների հանդեպ։ Նկատի ունենալով հակահաբեկչական միջազգային դաշինք ղեկավարելու ԱՄՆ-ի կարգավիճակը, փաստերով հիմնավորված Ադրբեջանը ներկայացրեց իբրև ահաբեկչական պետություն։ Շահան Կանդահարյանի խոսքով Այս հանդիպումների քաղաքական ենթահողի ձևավորումն արդյունք է Արցախի հանրապետության համապատասխան գերատեսչությունների եւ հայդատի գրասենյակների համատեղ ջանքերի, ինչը նպաստում է Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչման գործընթացին, որի գերակշռող մասը, ինչպես հաստատեց նախագահ Սահակյանը, կապված է ԱՄՆ-ին, հատկապես ֆինանսական օժանդակությունները, Ադրբեջանի ագրեսիան դատապարտող ամերիկյան փաստաթղթերը, եւ նահանգային ու քաղաքային մակարդակների վրա ճանաչման որոշումները նկատի ունենալով։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Մարտի 15-ին Արցախի Հանրապետության էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Լևոն Գրիգորյանը հանդիպել է պաշտոնական այցով Ստեփանակերտ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի, կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ Ամալիա Եղոյանի եւ ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տնօրեն Բագրատ Ենգիբարյանի հետ քննարկելու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հետագա զարգացումն Արցախում։ Հանդիպմանը Լևոն Գրիգորյանը նշել է, որ անցած տարվա դեկտեմբերին Երևան կատարած իր այցի ընթացքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները ծրագրային առումով ընդհանուր տեսքի են վերվել։ Պետք է նախանշել այն աշխատանքները, որոնք ի կատար են ածվելու առաջիկա ամիսներին։ Ունենք առանձին ծրագրեր, սակայն ժամանակն է դրանք վերացելու ընդհանուր մոդելի, մասնավորապես նշել է Լևոն Գրիգորյանը։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի տեղակալ Ամալա Եղոյանն էլ ասել է, թե ուրախալի է, որ նախարարության կողմից կա նախաձեռնություն զորացնելու եւ զարգացնելու ոլորտը։ Հայաստանի փորձը վերելով Արցախ, այն է կրթություն բիզնես կապի շնորհիվ նպաստել աշխատատեղերի ստեղծմանը եւ նոր հնարավորությունների ուղղորդմանը։ Արցախի Պետական համալսարանում այսօր մեկնարկել է Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված գիտաշխով, որին ներկային պետական գործիչներ, հյուրառուսաստանից, դասախոսներ, ուսանողներ, Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Նախքան գիտաժողովի աշխատանքներին անցնելը մասնակիցները համալսարանի Բաքում ծաղիկներ խոնարեցին Արցախյան ազատամարտում նահատակված ուսանողների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողին։ Գիտաժողովը մեկնարկեց ռեկտոր Մանուշ Մինասյանի բացման խոսքով։ Նա նշեց, որ փետրվարը նորագույն պատմության մեջ հայոց զարթոնքի ամիս է։ Հենց 1988 թվականի փետրվարին Արցախահայությունը ելավ հրաապարակ իր արդար պահանջը ներկայացնելու։ 1988 թվականի փետրվարի մեջ, որ ազգովի ոտքի ելան, քշվելու օտարի լուծը, նվաճելու սեփական հողի վրա սեփական ապագան կերտելու, ազատ ու ինքնիշխան ապրելու մեր իրավունքը։ Փետրվարի մեջ, որ Ստեփանակերտի Երևանի փողոցներն ու հրապարակները հեղեղած 100 հազարավոր մարդիկ հստակ գիտակցեցին սրբազան գոյապայքարի վաղուց հասունացած հրամայականը եւ դրանից հետ քայլ կատարելու անկարելիությունը։ Ազգային ժողովի նախագահ Արցախի պետական համալսարանի խորհրդի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ներկաների ուշադրությունը հրավիրեց այն փաստի վրա, որ ինչպես 30 տարի առաջ, այնպես էլ այս տարվա փետրվարի 13-ին համաժողովրդական հանրահավաքը մեկնարկել է հենց համալսարանից, խորհրդանշելով մեր հասարակության ակտիվ դերակատարությունը ազատության համար պայքարի հիշողության մեջ։ 2018 թվականը ինչպես Արցախում, այնպես էլ Մայր Հայաստանում եւ Սփյուռքում հայկական համայնքներում արժևորում է հայության համար անչափ կարևոր եւ բախտորոշ երկու իրադարձություններով՝ Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյա տարեդարձով եւ Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակով։ Վստահ եմ, տեղյակ եք նաեւ, որ Արցախյան ազգ, ազատագրական պայքարի Օբելյանի առիթով կազմակերպող միջոցառումների մասնակցելու նպատակով այս օրերին Արցախի պաշտոնական պատվիրակությունը հանրապետության նախագահի գլխավորությամբ գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ հանդիպումներ է անցկացնում Վաշինգտոնում։ Հարգելի բարեկամներ, Ղարաբաղյան շարժման եւ հաջորդած տարիների գիտական արժեքն ու կարեւորությունը դրան շուրջ կառուցող ակադեմիական նյութը թույլ են տալիս անընդհատ եւ հետեւականորեն ուսումնասիրելու պատմական այն նշանակալի ժամանակաշրջանը ոլորտային տարբեր ուղություններով։ Գիտաժողովին արդյունավետ ու արգասաբեր աշխատանք մաղթեց գիտության, կրթության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Ուրախ եմ ողջունել բոլորիդ Ղարաբաղյան շարժման 30-րդ տարեդարձին նվիրված դաժողովի բացման առիթով։ Տարին հոբելանական է ոչ միայն արցախցիների, այլև համայն հայության համար, քանզի Ղարաբաղյան շարժումը իր բնույթով եւ նշանակությամբ համազգային շարժվում էր։ Արդեն այսօր 30 տարվա հերավորությունից ավելի հստակ է ուրվագծվում նաև Ղարաբաղյան շարժման ազդեցությունը աշխարհակաղակական զարգացումների վրա։ Դժվար է պատկերացնել, թե ինչպեսին կլիներ տարածաշրջանը եւ ուժային կենտրոնների հարաբերակցությունը, եթե Արցախը նախորդ դարավերջին չդիմագրավեր ադրբեջանական ագրեսիան կամ ադրբեջանա-ղարաբաղյան պատերազմը այլ ելք ունենար։ Միջազգային գիտաժողովին զեկույցներով հանդես եկան Երևանի պետական համասարանից պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մանասյանը, ընդդեմ իրավական կամայականության հասարակական կազմակերպության գործադիր տնորեն Երևանի հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի դասախոս Լարիսա Ալավերդյանը եւ Արցախի մայրբուհի դասախոս Լուսինե Մարկարյանը։ Այնուհետև աշխատանքները շարունակվեցին 6 թեմատիկ բաժանմունքներում։ Նշենք, որ գիտաժողովն աշխատանքները կավարտվի վաղը։ Եզրափակիչ Լիա Գումարնիստով Վարսիկ Հարությունյան այսօր Դուգլաս Մակլուրեր Հայտնի է, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկվելու համար այս կամ այն նյութական կամ ոչ նյութական արժեքը պետք է համապատասխանի որոշակի չափորոշիչների։ Ինչպիսի հնարավորություն ունի Դադիվանք Միջնադարյան վանական համալիրը այդ ցանկում ներառվելու համար, եւ արդյոք այնտեղ կատարված վերանորոգման աշխատանքները չեն կարող խոչընդոտել դրան։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ է, որ առաջադրված մշակութային արժեքը համապատասխանի գործող 6 չափորոշիչներից գոնե մեկին։ Թվում է, թե հազարամյակների պատմություն ունեցող մեր մշակույթի համար դա խնդիր չէ, բայց իրականում մինչ այժմ Հայաստանի միայն 3 կոթող է ընդգրկվել համամարտկային արժեքների ժառանգության այդ ցանկում։ Բանն այն է, որ հուշարձանի կամ նրա հարակից տարածքում կատարվող շինարարական ու վերանորոգողական աշխատանքները լուրջ խոշնդոտ են այս հարցում։ 2015-2016 թվականներին Դադիվանքի վանական համալիրում եւս զգալի աշխատանքներ են կատարվել։ Մասնավորապես վերականգնվել են Դադիվանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու որմնանկարները։ Հարցին թե ինչպիսի հնարավորություններ ունի Դադիվանքը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկվելու համար եւ արդյոք այնտեղ կատարված վերանորոգողական աշխատանքները չեն կարող խոչընդոտել դրան, պատասխանում է իտալահայ մասնագետ Արազարյանը, վերականգնումն իրականացրած մասնագետներից մեկը ունի բոլոր տվյալները, որպեսզի ներկայացնի, ասենք թե այդ պաշտոնական ատյաններին, ունի, բայց ո՞րն է խնդիրը։ Խնդիրը որ Արցախը որպես հանրապետություն ոչ մի երկրում չի ճանաչված։ Դու ինչպես կարող ես այդ երկրում եղած մի արժեք ներկայացնել, ասենք այդ ատյաններին ու ասել, որ սա մենք ուզում ենք որ մտնի ONU-ի մեջ։ Այդ քաղաքական խնդիր կա։ Ես չեմ կարծում դա այդքան հեշտ լինի ու ես չեմ կարծում որ Արցախը նախքան ճանաչվելը մյուս ուրիշ երկրներից եւ Ադրբեջանի Հանրապետության հետ խնդիրների կարգավորումը հնարավոր կլինի ընդգրկել ONU-ի մեջ։ Շատ կասկածում եմ այդ պատճառով քաղաքական ոչ թե մշակույթի Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արտակ Գրիգորյանը մեծ զրույցում հիմնավորեց Արաձարյանի համոզմունքը։ Ցավոք սրտի ելնելով քաղաքական դրդապատճառներից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն այսօր չի աշխատում չճանաչված երկրներում, ինչը որոշակիորեն իհարկե խնդիրներ է առաջացնում, սակայն մենք գիտենք, որ մենք ունենք այնպիսի պատմամշակութային արժեքներ, որոնք արժանի են ներառվելու ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նյութական ժառանգության ցանկի մեջ։ Հիմա ասել, որ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ չեն տարվում, սխալ կլինի։ Մենք փորձում ենք ամենտեղ բարձրաձայնել այդ խնդիրը, բայց դեռ կարծես տեղից չի շարժվում, բայց մենք պատրաստական ենք աշխատել համագործակցել մասնակցել միջազգային կառույցների հետ։ Այդ պատրաստակամությունը արտահայտվում է նրանով, որ Արցախը 2015 թվականին միակողմանիորեն միացել է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանությանը վերաբերող երկու միջազգային կոնվենցիաների, ստանձնել պարտավորություններ եւ առաջնորդվում է դրանցով։ Յուլիա Վանյան այսօր Արցախի հանրապետության ոստիկանության մամլոցարայությունը հանրային ռադիոյի այսօր լրատվական ծրագրին փոխանցել է անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը համաձայն որի Ըստ Արցախի հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ ամփոփագրերի սույն թվականի մարտի 7-ից մինչև մարտի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 4 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 5 քաղաքացի ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն Վրայարթի դեպքը։ Մարտի 12-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում 1969 թվականին ծնված Վահրամ Բալայանը վարելով իրեն պատկանող ԳԱԶ 2411 ավտոմեքենան Մայրաքաղաքի ազատամարտիկների փողոցի թիվ 26 շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում հետիոտնային անցումի վրա Վրայարթի է ենթարկել 2000 թվականին ծնված Տաթև Մնացականյանին, ինչի հետևանքով վերջինս ծոծրակային շրջանի հեմատոմայով տեղափոխվել է Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է գողության 3, յուրացման, պաշտոնական կեղծիքի եւ ապօրինի զենք պահելու երկուական, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության, պաշտոնական ամփոփության եւ սպառնալիքի մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձին հայտնաբերվել են։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 Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 661 բաորդներ, որոնցից 260-ը անվտանգության գոտիների չամրակապված վիճակում տրանսպորտային միջոցներ վարելու, 298-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 14-ը անստավ վիճակում, 16-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Խոզափողի մոտ էր Արցախի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ Ասկերանի շրջանի պատարահամայնքի ղեկավար Կարեն Արզումանյանի հաղորդմամբ գյուղում ներկայումս ապրում է նախադպրոցական տարիքի 47 երեխա եւ համայնքը մանկապարտեզի կարիք ունի։ Կառավարության ֆինանսավորման բայստարի նախատեսումը վերանորոգել դպրոցի շենքը։ Խոսելով ծնելիության աճի մասին համայնքի ղեկավարը հայտնել է, որ 2017 թվականին համայնքում ծնվել է 8 երեխա, իսկ 2016-ին 5։ Համայնքում ապրում է 8 բազմազավակ ընտանիք, նրանցից երկուսն օգտվել է Տաշիր գրուպի սեփականատեր Ռուսաստանաբնակ բարերար Սամվել Կարապետյանի կողմից 4 երեխա ունեցողներին տրվող 4000-ական ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամական աջակցությունից։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի միջոցներով եւ Արցախի հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ պատարայում 2015 թվականին կառուցվել է համայնքային կենտրոն, որտեղ տեղակայված է նաեւ 250 տեղանոց դահլիճ։ Այժմ մեկ հայտարարություն։ Արցախի հանրապետության աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարությունը տեղեկացնում է, որ 2018 թվականի մարտի 30-ին ԼՂՀ մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի կունենա աշխատանքի տոնավաճառ, որը կմեկնարկի ժամը 11-ին։ Տոնավաճառում գործատուները աշխատանք փնտրողներին կտեղեկացնեն արկա եւ սպասվող թափուր աշխատատեղերի եւ աշխատանքային պայմանների մասին։ Տոնավաճառի ընթացքում մասնակիցները կծանոթանան նաև զբաղվածության պետական այլ ծրագրերի։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարությունն ակնկալում է գործատուների եւ աշխատանք փնտրող քաղաքացիների ակտիվ մասնակցությունն աշխատանքի տոնավաճառին։ Միջոցառման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության գործակալություն կամ զանգահարել 047 94 21 40 հեռախոսահամարով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5 ցելսիուսը 10-ից 14 աստիճան տաքություն։